Bueno, emango dugu hasiera agerraldiari eta lehen eta behin mila esker denoi etortzak atik bai eragileak, bai beste hau zintetu behin eta bai egen gari, nasi Bueno, bueno, zirraz Hoy nos reunimos aquí para dar a conocer la lectura que hacemos desde LEAC Movimiento en favor de los derechos y civiles de Euskal Herria sobre la sentencia firme que el martes 18 de diciembre dictó el Tribunal Supremo sobre seis, de los jóvenes que estaban imputados en la aldea, condenando a cinco de ellos a seis, entre seis y seis años y medio de cárcel. A Xavier, Maitane, Arcaiz, Aitor, Italiano Aitor. Por eso, en primer lugar, lo, lo, primero que queremos hacer es mostrar nuestro total apoyo y solidaridad tanto a las y los jóvenes como a sus cercanos por la situación difícil y totalmente injusta que les está tocando vivir en estos momentos. Todo empezó la madrugada del 18 de abril del 2008. La, Policía Nacional intentó detener a 22 jóvenes de su aldea. Cabe recordar que después de los cinco días de incomunicación, todos y todas denunciaron ante el juez haber sufrido malos tratos psicológicos, sexuales y físicos a manos de la policía. Por poner un ejemplo, durante esos días tuvieron que ingresar a uno de ellos en el hospital después de haberse autolesionado, según el diputado, por no poder aguantar los malos tratos que estaban recibiendo. Antzeko gertatu ziren 2006 marrera, Izan ere, ehunka gaztea atxilotu zituzten Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nazarroan poliziak egindako sarekadetan. Egun, atxilotuetako ehundabe epaiketaren zain, eh, epairmoaren zain daude. Larogeita bi kartzeleratu egin zituzten. Eta gehienetan, inkomunikazio aldian tratu txarren izala presente egon da. Urteetan, Estatu Espainiarrak Errusiar erruleta aktibatu izan du gazte independentista eta ezkertiar izanagatik, edozein gazte egoera hau bizi behar izan du. Jazarria, atxilotua, edota kartzeleratua izateko arriskua. Hain zuzen ere, zilegi ez ezik legezkoa izan beharko lukeen jarduera politiko batematik. Euskal Herrian, benetako banke agertokia eta irtenbide demokratikoa lortzeko, urratxak ematen ari diren honetan, hau bezalako egoera larriak ez dira ulertzen ez da haiekin bat etorri ere. Eta bide horren aurkako logikan kokatuta daude. Eta erruleta berarekin epaitu dira gazte hauek. Bestela, ezin da ulertu epaite giberak akusazioa berdina izan da batzuk absolbitu eta hurrengo astean beste batzuk kondenatzea. Oartso aldeko gazteen imputazioa beratzuten Hernani eta urnietako gazteen kasua da hori. Horren arrazoia bakarra, jatorri politikoa duten epaiketak dira. Ez dago defentsa juridikorik militantzia politikoa epaitzen bada. Para denunciar todo esto, desde hace dos meses iniciábamos desde el DEAC... una ronda de contactos con partidos políticos, agentes sociales y diferentes instituciones. Nuestro objetivo, dar a conocer esta situación, que, afecta, como, como bien hemos dicho, una situación en la que se encuentran hoy en día 109, jóvenes a la espera de juicios, sentencias. Por eso, eh, dicho esto, queríamos agradecer el apoyo mostrado a la iniciativa que se ha venido desarrollando con el, con el lema Gurecheco Atea Salir Dute por parte de cientos de personas, agentes políticos y sindicales y a otros tantos colectivos de toda Euskal Herria. Hay que decir que un poco en, estas, en estos contactos que hemos hecho eh, todos los partidos y organismos con los que nos hemos juntado con sus matices o, o sus formas, desde luego están absolutamente en contra de que se sigan produciendo este tipo de decisiones. Bea sinatzen duten jendarte eragiek, sindikatuek eta alderdi politikoek, eskubide zibilen eta politikoen aldeko defentsan, ilegalizazio politika bertan bera usteko premia ikusten dute testuinguru honetan diskurtso zarrak atzean utzi eta aurrera begirako apustu hausartak egiteko erantzunkizuna dugu. Beraz, denon arteko elkarbizitzan eta jendarteko esioan urratsak emateko konpromisoa hartzen dute Alternativa, Aralar, Ezkerra Bertzalea, Eusko Alkartasuna, Ezkerra Nitza, Lokarri, Juventude Sozialista espese Ramon Rubial, Ezkerra Bertzaleko Gazteak, Gaztea Bertzaleak, Ikaslea Bertzaleak, Bai Euskal Herriari, batera gai, Aldeko askapena, oreetako bilgune feminista, oreetako AEK, lau aizetara, oiartzungo Euskal Herrian Euskaraz eta Horeetako oreetako Euskal Herrian Euskaraz, oreetako AHT elkarlana, oreetako gaztea asamla da, zintzilik irratia, Aldeko lab, zeharraska gaztetxea, topatu.info gazte proiektu komunikatiboa, jurtjur Euskal Taleon bilgunea, sare antifasista eta Euskal Herriko antifasista taldea, Gamon Kirol Elkartea, Horeretako Herrira, Mujika Taldea, Horeretako Etxera eta Oroimen Historikoaren aldeko taldea. Por eso, y mientras vamos acabando, volvemos a repetir al mismo tiempo, queremos dar un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo a los jóvenes de Arsaldea en estos momentos tan duros. Y acabamos porque queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía, ciudadanía de Euskal para que esté muy atenta a las movilizaciones que próximamente se van a llevar a cabo. Y os iremos avisando, pero no tengáis duda de que seguiremos movilizándonos porque entendemos que la movilización es una de las herramientas que hará posible que esto sea un hecho del pasado. Y bueno, pues mira, es que a